Elif, Lam, Ra. Dies sind die Zeichen des weisen Buches. Ist es denn für die Menschen verwunderlich, dass wir einem Mann von ihnen als Offenbarung eingegeben haben? Warne die Menschen und verkünde denen, die glauben, die frohe Botschaft, dass sie bei ihrem Herrn einen wahrhaftigen Stand haben.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 und sich hierauf über den Thron erhob. Er regelt die Angelegenheit. Es gibt keinen Fürsprecher außer nach seiner Erlaubnis. Dies ist doch Allah, euer Herr, so dient ihm. Bedenkt ihr denn nicht? Zu ihm wird eure aller Rückkehr sein. Das ist Allahs Versprechen in Wahrheit. Er macht die Schöpfung am Anfang und wiederholt sie hierauf um es denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, in Gerechtigkeit zu vergelten. Für diejenigen, die ungläubig sind, wird es ein Getränk aus heißem Wasser und schmerzhafte Strafe geben dafür, dass sie ungläubig gewesen sind.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 Allah hat dies ja nur in Wahrheit erschaffen. Er legt die Zeichen ausführlich dar für Leute, die Bescheid wissen. Gewiss, in dem Unterschied von Nacht und Tag und in dem, was Allah in den Himmel und auf der Erde erschaffen hat, sind wahrlich Zeichen für Leute, die gottesfürchtig sind. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون Diejenigen nun, die nicht die Begegnung mit uns erwarten und mit dem diesseitigen Leben zufrieden sind und darin Ruhe finden und die gegenüber unseren Zeichen unachtsam sind, deren Zufluchtsort wird das Höllenfeuer sein, für das, was sie erworben haben.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 Unter ihnen werden Flüsse strömen in den Gärten der Wonne. Ihr Ausruf darin wird sein, Preis sei dir, o Allah, und ihr Gruß darin Friede, und ihr abschließender Ausruf, alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون Wenn Allah den Menschen das Schlechte so beschleunigen würde, wie sie das Gute zu beschleunigen wünschen, wäre ihre Frist für sie bereits bestimmt. Aber wir lassen diejenigen, die nicht die Begegnung mit uns erwarten, in ihrer Auflehnung umherirren. Und wenn dem Menschen Unheil widerfährt, ruft er uns auf der Seite liegend, im Sitzen oder Stehen an. Wenn wir ihm aber sein Unheil hinweggenommen haben, geht er vorbei, als hätte er uns nicht wegen des Unheils, das ihm widerfahren ist, angerufen.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 So vergelten wir dem übeltätigen Volk. Hierauf haben wir euch nach ihnen zu Nachfolgern auf der Erde gemacht, um zu schauen, wie ihr handeln würdet. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون Wenn ihnen unsere Zeichen als klare Beweise verlesen werden, sagen diejenigen, die nicht die Begegnung mit uns erwarten, bringe einen anderen Koran als diesen oder ändere ihn ab. Sag, es steht mir nicht zu, ihn von mir selbst aus abzuändern. Ich folge nur dem, was mir als Offenbarung eingegeben wird. Gewiss, ich fürchte, wenn ich mich meinem Herrn widersetze, die Strafe eines gewaltigen Tages. Sag, wenn Allah wollte, würde ich ihn euch nicht verlesen, und er würde euch nicht davon Kenntnis geben.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 Gewiss, den Übeltätern wird es nicht wohl ergehen. Sie dienen anstatt Allahs, was ihnen weder schadet noch nützt, und sagen, das sind unsere Fürsprecher bei Allah. Sag, wollt ihr denn Allah kundtun, was er nicht kennt, weder in den Himmeln noch auf der Erde? Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون Die Menschen waren nur eine einzige Gemeinschaft. Dann wurden sie uneinig. Wenn es nicht ein früher ergangenes Wort von deinem Herrn gäbe, so wäre zwischen ihnen wahrlich entschieden worden über das, worüber sie uneinig sind. Und sie sagen, wenn doch ein Zeichen von seinem Herrn auf ihn herabgesandt würde, sag, das Verborgene ist nur Allahs, so wartet ab, ich gehöre mit euch zu denjenigen, die abwarten. Wenn wir die Menschen Barmherzigkeit kosten lassen nach dem Leid, das ihnen widerfuhr, schmieden sie gleich Ränke gegen unsere Zeichen. Sag, Allah schmiedet noch schneller Ränke. Gewiss, unsere Gesandten schreiben auf, was ihr an Ränken schmiedet. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين Er ist es, der euch auf dem Festland und dem Meer reisen lässt. Wenn ihr dann auf den Schiffen seid und diese mit ihnen bei einem guten Wind dahinfahren und sie froh darüber sind, ein stürmischer Wind darüber kommt, die Wogen von überall über sie kommen und sie meinen, dass sie rings umgeben werden, dann rufen sie Allah an, wobei sie ihm gegenüber aufrichtig in der Religion sind. Wenn du uns nur hieraus rettest, werden wir ganz gewiss zu den Dankbaren gehören. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون Aber wenn er sie gerettet hat, fangen sie sogleich an, ohne Recht auf der Erde gewalttätig zu handeln.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 dann, wenn die Erde ihren Prunk angenommen hat und sich geschmückt hat und ihre Bewohner meinen, dass sie Macht über sie hätten, kommt unser Befehl über sie bei Nacht oder bei Tag, unterlassen wir sie abgemäht sein, als ob sie am Tag zuvor nicht in Blüte gestanden hätte.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 Ihre Gesichter werden weder von Dunkelheit noch Erniedrigung bedeckt. Das sind die Insassen des Paradiesgartens. Ewig werden sie darin bleiben. Für diejenigen aber, die böse Taten erwerben, ist der Lohn einer bösen Tat ein gleiches, und Erniedrigung wird sie bedecken.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 Ihre Teilhaber sagen, nicht uns habt ihr gedient. Allah genügt als Zeuge zwischen uns und euch. Wir waren gegenüber eurem Dienst an uns fürwahr unachtsam. Dort wird jede Seele über das, was sie früher getan hat, nachgeprüft. Und sie werden zu Allah, ihrem wahren Schutzherrn, zurückgebracht.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 Oder wer verfügt über Gehör und Augenlicht? Und wer bringt das Lebendige aus dem Toten und bringt das Tote aus dem Lebendigen hervor? Und wer regelt die Angelegenheit? Sie werden sagen, Allah, sag, wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Dies ist doch Allah, euer wahrer Herr.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 und wiederholt sie hierauf. Wie lasst ihr euch also abwendig machen? Sag, ist unter euren Teilhabern jemand, der zur Wahrheit leitet? Sag, Allah leitet zur Wahrheit. Hat jemand, der zur Wahrheit leitet, ein größeres Anrecht darauf, dass man ihm folgt? oder jemand, der nur dann die Rechtleitung findet, wenn er selbst rechtgeleitet wird. Was ist denn mit euch? Wie urteilt ihr? Und die meisten von ihnen folgen nur Mutmaßungen. Aber Mutmaßungen nützen nichts gegenüber der Wahrheit. Gewiss, Allah weiß Bescheid über das, was sie tun.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 Oder sagen sie, er hat ihn ersonnen. Sag, dann bringt eine Sure bei, die ihm gleich ist, und ruft an, wen ihr könnt anstatt Allahs, wenn ihr wahrhaftig seid. Nein, vielmehr erklären sie das für Lüge, wovon sie kein umfassendes Wissen haben, und schon bevor seine Deutung zu ihnen gekommen ist. So haben es auch diejenigen, die vor ihnen waren, für Lüge erklärt. Schau, wie das Ende der Ungerechten war. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون Und unter ihnen gibt es manche, die an ihn glauben, und unter ihnen gibt es manche, die nicht an ihn glauben. Dein Herr weiß sehr wohl über die Unheilstifter Bescheid. Und wenn sie dich der Lüge bezichtigen, dann sag, für mich ist mein Tun und für euch ist euer Tun. Ihr seid unschuldig an dem, was ich tue, und ich bin unschuldig an dem, was ihr tut.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 Kannst du aber die Tauben hören lassen, auch wenn sie nicht begreifen wollen? Und unter ihnen gibt es manche, die auf dich schauen, Kannst du aber die Blinden recht leiten, auch wenn sie nicht sehen? Gewiss, Allah fügt den Menschen kein Unrecht zu, sondern die Menschen fügen sich selbst Unrecht zu.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 Hierauf ist Allah Zeuge über das, was sie tun. Jede Gemeinschaft hat einen Gesandten. Wenn nun ihr Gesandter kommt, wird zwischen ihnen in Gerechtigkeit entschieden, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Und sie sagen, wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid?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 Was werden die Übeltäter davon fortzuverlegen wünschen? Werdet ihr dann, wenn sie hereinbricht, daran glauben? Wie, erst jetzt? Und dabei habt ihr sie doch fortzuverlegen gewünscht. Dann wird zu denen, die Unrecht getan haben, gesagt werden, kostet die ewige Strafe.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 Ist es wahr? Sag, ja, bei meinem Herrn, es ist bestimmt wahr, und ihr werdet euch ihm nicht entziehen können. Und wenn jede Seele, die Unrecht getan hat, das besäße, was auf der Erde ist, würde sie sich wahrlich damit loskaufen. Sie halten Reue geheim, wenn sie die Strafe sehen, und es wird in Gerechtigkeit zwischen ihnen entschieden, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Sicherlich, Allah gehört alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Sicherlich, Allahs Versprechen ist wahr, aber die meisten von ihnen wissen nicht.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 Sag, hat Allah es euch tatsächlich erlaubt oder ersinnt ihr etwas gegen Allah? Was wird die Meinung derer, die gegen Allah Lügen ersinnen, am Tag der Auferstehung sein? Allah ist wahrlich voll Huld gegen die Menschen. aber die meisten von ihnen sind nicht dankbar.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 Gewiss, alle Macht gehört Allah. Er ist der Allhörende und Allwissende. Sicherlich, Allah gehört, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist. Es folgen diejenigen, die anstatt Allahs Teilhabe anrufen, ihren falschen Göttern. Sie folgen nur Mutmaßungen und sie stellen nur Schätzungen an.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 Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die hören. Sie sagen, Allah hat sich Kinder genommen. Preis sei ihm. Er ist der Unbedürftige. Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Keine Ermächtigung habt ihr dafür. Wollt ihr über Allah etwas sagen, was ihr nicht wisst?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 Hierauf führt ihn an mir aus und gewährt mir keinen Aufschub. Doch wenn ihr euch abkehrt, so habe ich von euch keinen Lohn verlangt. Mein Lohn obliegt nur Allah, und mir ist befohlen worden, einer der Allah Ergebenen zu sein.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 Da erretteten wir ihn und diejenigen, die mit ihm waren im Schiff. Und wir machten sie zu Nachfolgern und ließen diejenigen ertrinken, die unsere Zeichen für Lüge erklärten. So schau, wie das Ende der Gewarnten war. Hierauf schickten wir nach ihm Gesandte zu ihrem jeweiligen Volk.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 Aber sie verhielten sich hochmütig und waren ein Volk von Übeltätern. Als nun die Wahrheit von uns zu ihnen kam, sagten sie, das ist wahrlich deutliche Zauberei. Moses sagte, sagt ihr denn von der Wahrheit, nachdem sie zu euch gekommen ist, ist das etwa Zauberei? Aber den Zauberern wird es nicht wohl ergehen. Sie sagten, bist du zu uns gekommen, um uns von dem abzubringen, worin wir unsere Väter vorgefunden haben, und damit euch beide die Oberhoheit im Land werde? Wir werden euretwegen nicht gläubig werden.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 Als die Zauberer kamen, sagte Moses zu ihnen, werft hin, was ihr zu werfen habt. Als sie geworfen hatten, sagte Moses, was ihr vorgebracht habt, ist Zauberei. Allah wird sie zunichte machen. Gewiss, Allah lässt das Tun der Unheilstifter nicht als gut gelten.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 Pharao war ja überheblich im Land und gehörte wahrlich zu den Maßlosen. Und Moses sagte, O mein Volk, wenn ihr wirklich an Allah glaubt, dann verlasst euch auf ihn, wenn ihr ihm Ergebene seid. Sie sagten, auf Allah verlassen wir uns. Unser Herr, mache uns nicht zu einer Versuchung für das ungerechte Volk und errette uns durch deine Barmherzigkeit von dem ungläubigen Volk. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين Und wir gaben Moses und seinem Bruder ein, weiset eurem Volk in Ägypten Häuser zu und macht eure Häuser zu Gebetsstätten und verrichtet das Gebet und verkünde den Gläubigen frohe Botschaft. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون Und Moses sagte, Unser Herr, du hast ja Pharao und seiner führenden Schar im diesseitigen Leben Pracht und Besitz gegeben. Unser Herr, damit sie andere von deinem Weg in die Irre führen. Unser Herr, lösche ihren Besitz aus und schnüre ihre Herzen fest, so dass sie nicht glauben, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen. Er sagte, Eure beide Anrufung ist erhört. So verhaltet euch recht und folgt ja nicht dem Weg derjenigen, die nicht Bescheid wissen. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون Und wir ließen die Kinder Israels das Meer durchschreiten. Da verfolgten sie Pharao und seine Herrscharen in Auflehnung und Übertretung. bis das, als er vom Ertrinken erfasst wurde, er sagte, ich glaube, dass es keinen Gott gibt außer dem, an den die Kinder Israels glauben, und ich gehöre nun zu den Allah-Ergebenen. Aber jetzt erst, wo du dich doch zuvor widersetztest und zu den Unheilstiftern gehörtest, heute wollen wir dich mit deinem Leib erretten, damit du für diejenigen, die nach dir kommen, ein Zeichen seiest. Und viele von den Menschen sind gegenüber unseren Zeichen wahrlich unachtsam.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 Sie wurden aber nicht eher uneinig, bis das Wissen zu ihnen gekommen war. Gewiss, dein Herr wird am Tag der Auferstehung zwischen ihnen über das entscheiden, worüber sie uneinig zu sein pflegten. Wenn du über das, was wir zu dir als Offenbarung hinabgesandt haben, im Zweifel bist, dann frag diejenigen, die vor dir die Schrift lesen.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 Wenn doch irgendeine Stadt geglaubt hätte, so dass ihr Glaube ihr genützt hätte, keine tat es, außer dem Volk des Jonas. Als diese glaubten, hoben wir die schändliche Strafe im diesseitigen Leben von ihnen auf und gewährten ihnen Niesbrauch auf Zeit. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون Und wenn dein Herr wollte, würden fürwahr alle auf der Erde zusammen gläubig werden.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 Aber die Zeichen und die Warnungen werden den Leuten, die nicht glauben, nicht nützen. Haben sie denn etwas anderes zu erwarten, als was den Tagen derer gleicht, die vor ihnen dahingegangen sind? Sag, so wartet ab, ich bin mit euch einer von denen, die abwarten.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 Und mir ist befohlen worden, einer der Gläubigen zu sein. Und richte dein Gesicht aufrichtig zur Religion hin als Anhänger des rechten Glaubens und gehöre ja nicht zu den Götzendienern. Und rufe nicht außer Allah an, was dir weder nützt noch schadet.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 Und wenn er für dich etwas Gutes will, so kann keiner seine Huld zurückweisen. Er trifft damit, wen er will von seinen Dienern. Er ist der Allvergebende und Barmherzige. Sag, o ihr Menschen, zu euch ist nunmehr die Wahrheit von eurem Herrn gekommen. Wer sich recht leiten lässt, der es nur zu seinem eigenen Vorteil recht geleitet. Und wer irre geht, der geht nur zu seinem Nachteil irre, und ich bin nicht euer Sachwalter. Und folge dem, was dir als Offenbarung eingegeben wird, und gedulde dich, bis Allah richtet. Er ist der Beste derer, die richten.